Deza zile hori, ez da erraza hori, eh? deza zile hori, zi... Xarez osalak, zarez osolak, xarez osok. Deza zile hori, orain. Oh, uh, ze pereza. Zinez, eh? ze flema. Hor bai, ulerzen osi. Euskarak olokialak bere Twitter kontuan, ze pereza adibidea eman du. Baina, bo, nik ez dut inoiz olakorik baliatzen, e, pereza espainoleko itzabaita, eta guk flema baliatzen maitugu, frantzeseskoa, flema, euskarako lokialak dio beraz, ze pereza gaur lanera joiteko egan ordez, debria enforman naiz gaur, uste dut amabostoren ez egonen naizela bulegoan lanian, to? Pagatuak ez diren ordu gehigarriak egiten. Hmm. Ez biztanena ez da hori adibidea. Ze pereza, egan ordez, hau alferkeria. Hau alferkeria itz luze horren erraitiare. Bon, memeka aritzeko ordua orain, memeka, meme, ardikaka mehe, zautzen duzio hori, nik entzuna dut bai, somaitzutan, deusikustek horik, eh? memeka aktivitatearekin. Memeka puntu eus webgunea estrenatu zuten joen hastean. Memeka webgunea sortu du i ametza enpresak, eh, euskarazko memeen bilgunea da. Hor, berdin, deusikustek horik meme frantzesitzarekin. Ez nahasi dena otoi. Memeak interneten, sare sozialetan erabiltzen diren irudiak dira. Argazki bat, adibidez, edo bi ondoan, eta sustut esaldi bat idatzia gainetik mesu bat pasarazteko, zozokeri bat usu, irriteko, simpleki, berda esaldi susena, edo zerbait mesu pasarazi nahi baduzie, argazki batekin, meme batekin egiten alduziena. Eneatzen direnak okupatzeko beste aktibitate bat, eh, funtsian. Edo eneatzeko paradarik usten ez digun beste aktibitate bat gehiago, memeak. Baina euskaraz, beraz untsa Ideia beraz, xarean ere olako memeak frantzesez, inglesez, irzan ordez, euskaraz direnak erabiliak izan diten webgunearen ideia da, zure memea, zuk sortzea eta edatzea zure xare sozialetan. Bo, mista dena, ez da hemen adibiderik emanen, irratian, ez da biziki ideia ona, ez da irringarri izan. eta genera, uste dut, adin batetik, at memearen kontzeptua ere ez dela sobera ulertzen ikusi dutana, ez er, izenik ejanen. Beraz oazte, memeka puntiu web Bo, mestenaz, xarean agertu zaut bideo bat. Bo, agertu, ez egeran eh, Youtuben jodut, ala, entzun duzu, eh, jodut, kentzazpi besteen kantuak. Norbaitek aipatu didalako egiazko bizian in the real life, parez pare mintzatu gira, sare sozialetatik kanpo esentsazio bitxi bat. Bon, eta hor izenak dion bezala, kentza spitaldearen influenziak. Eh, rango dugu biltzen dituen bideoa da. Kasu, hasten da, hemen inglesa zentzuten duzuen lehen boza ez da eniaute logietarena, Brian Adams zena baizik, ondotik kentza spiren bertsioa. This is me nowhere else on earth I'd rather be Zuretzat gilargia, lapurtuko nuke gauero Kasu ondokoa, prest, Avril Lavin, soinu elektrikoekin, ondutik bertsio akustikoa, kentzazpirena. Sorry, sinontan itzalekin jolasten neu izaten saiatzen Bo ara, eh, badira zonbait zu, nahi bat kentzazpi bestean kantoak inspirazio iturri eklektikoa edo simpleki kasualitatea ere posible da. Eta bukatzeko teknologia berriak, beharrezkoak direla oroitarazten daukun uh, asmakizuna. Pup! detektor, deitzen da. Pup, inglesez, kaka, detektor, detektatzailea. Kale Bolzon aspertua zen, tuinki bere sakurrak baratzean uzten dituen pup hoiekin. Sortu du beraz, detektadore bat, baratzean duen kamera bati lotua dena, eta kakak ikusten dituelarik, adimen artifizialari esker, lazer batekin erakusten dizkizu. Ola, kalebek, Lazerari esker ikustintu segidan, eta biltzen alditu segidan, eta undutxik ibiltzen alda bere baratzean. Bo, hortan bego? Desazile hori, desa, ez da, desa hau, eh? hori, zi... Xare zozalak, zare zozolak. Xare zozolak. Desazile hori, hori?